Maria Anna Mozart, ancau conata kiel Naner au Marianne, estis fama iuna musicistino de la dec ocaiarcento. Si nascigis en Salzburgo, filino de Leopold cae Anna Maria Mozart, cae si estis la plia agia fratino de la famega Wolfgang Amadeus Mozart, la plei influa musicisto el ciui epocoi. Sia patro, quio estis profesie componisto cae musicisto, clopodis nutri la musican talenton de sia filino, cae personi instruis sin ec de la agio de sep iaroi. Si ludis la forte pianon cae clavicenon cun tia maestrezzo quio surprisis ec sian patron. En tiu tempo, Amadeus jam circa estis tre proxima al sia fratino cae auscultis con admiro dum si ludis. Sendube Naner ludetis con li en la piano cae si farigis lia unua instruistino cae lia inspiro por dedici sin al musico, char l'aula biografiisto Maynard Solomon li volis esti kiel ŝi. Oni povas certigi che la pezzoi de la cagliero de Naner, collecto da pezzoi creitai de la patro por la treinado de lia filino, estis studitai cae assimilitai de la du gefratoi Mozart. Leopold voyagis con Naner cae Wolfgang al quelcae urboi por fieri exposizii ilien mirin fanain talentoin. En 1772, l'austra imperistrino Maria Teresa invitis ilin concerti anta la imperiestra cortego en Vieno, kie la iunai musicistoi causis sensation. Fronte al tia successo, ilia patro decidis conduci ambau en turneo tra Europo inter 1763 cae 1766. Tiu voyaggio donis al ili grandan famon, avantagioin cae profitoin. Plue, la voyaggio evoluigis la talenton de la paro, kiui iam componis siain proprain vergoin. En la fruai tagoi, estis naner, kiu estis la plei alte pagita, cae estis reconita kiel el stara clavicenisto cae forte pianisto. Fakte, si ne estis sub la ombro de sia frato, male, si brilis kiel la plei talenta iuna virino, El letero Leopold scribis Mia knavineto ludas la plei malfacile in vergo in cium ni havas cum necredebla presicceso cae bonege. Cio ci signifas che mia knavineto, quancam si estas nur dec du iaragia, estas unur la plei lerta ludantoi en Europo crom la fierezzo de patro, la factoi pruvis tion. Estis multai ciui diris che la talento de Maria Ana estis ec pli alta ol tiu de sia frato. Tamen, ci tiu shaine promes plena estontezzo, finigis ciam si farigit dec ociara, cae igis exinigebla iunulino. Sia patro prenis la surprisan decidon furigi sin el leceneio en 1779, ne permessante al si accompagni Madeus en concertoi. Si daure dedicis sin al musico, cae componis privati gizia sia geed sigio de quin poste. La biografiistoi de la havas malsamain opinioin concerne la cialon ciu igis la patron preni citiun decidon. Ciula ebla concurenzo inter la du iunei musicistoi povus ombri unu la lian, cae la patro decidi subteni la viran carieron pli acceptatan en la socio? Char quancan existis virinae componistoi, tiui qui povis montri sian laboron estis membro de la novelaro virinoi devis ludi por nenio se ili gainus monon el sia musico ili estis considerata i quasau prostituitinoi eble la patro preferis trovi richan etson por gi che estis la cutimo Facte, la autoritatema patro contrauis che Maria Anna geetsigiu con la viro cium incigamis. Franz di Pold, quiu estis capitano cae privata tutoro. Leopold preferis por sia filino rician magistraton dufoie foie vidvo patro de quin infanoi. Tradizie Oni diras que neniu conata componajo de María Anna Mozart estas conservita existas existas debato ĉu quelcae el la fruaj verkoj de Amadeus estas facti sciai. La Australia esploristo Martin Harvis, post de ciencia Scrib explorado de faculo pridocumentado notas que li trovis la musican scribajon de Nanel, confirmante que si componis vercoin, kiujn Golfang cutimis ludi. L'autorezzo povus esti confusa, char estas conate que Maria Anna ancau componis pezzoin porque sia infana frato ludu cae che si sur paperigis melodioin quiuin li componis infanage. La plei clara indizio de sia laboro estas letteroi de Wolfgang laudante gin. Mia cara fratino, mi regas min che vi povas componi tiel bone. Uno vorte, la pezzo quion vi scrivis estas bela bedaurinde la componaggio ne plu vivis. La dramaturgo Silvia Milo diris al The Huffington Post Ciam Amadeus estis en Londono laboranta pri unua sinfonio, si scrivis cion cae regisioris gin por li. Ne estas clari quium granda estis ilia cullaboro, sed si estis extreme talenta musicisto. Ne estas dubu prisia talento, laudita nenur de sia frato cae patro, sed de la publico, quium si allogis en sia mal longa sed brila cariero.